krv hajza od ostale, onda će se postupiti na osnovu te razlike. Onda će znači odvojiti na osnovu toga dokle je hajz, a kad je nastupila istihaza. Žena nije obavezna da se kupa zbog istihaze da bi mogla klanjati u bilo koje doba, osim onda kad joj prestane hajz. Ali je obavezna da uzima abdest za svaki namaz. Isto tako je obavezna da prije uzimanja abdesta opere svoj polni organ i zaštiti ga krpom ili vatom od izlaska čistoće, kao i čovjek koji ima stalnu pojavu isticanja mokraće i sl. Većina smatra da je istihaza poput sahibi uzura, to je taj kom stalno ističe nešto, i da ne treba uzimati abdes za neki namaz prije nastupanja vakta tog namaza. Njenom mužu je dozvoljeno općenje s njom, ona se smatra čistom, pa je obavezna klanjati i postiti, a može boraviti u etikafu, to jeste u mesečidu u zadnjih deset dana Ramadana radi ibadeta. ماذا قال هنا ما يجب عليها غسل ليجي اتحادها ما معنى يعني بعد انتهائها بعد الانتهاء تغتسل وكيف بين الحيض والاستهادة تغتسل إذا إذا تستطيع أن يعني تقصد انتهى الحيض وهي لاحظت أن المدة انتهت وهي مستحاضة الآن هي استحاضة إيه، إيه، إيه. بتصلي عادي ولا تغتسل ما تغتسل بعد بعد الحيض يعني تغتسل بعد المستحاضة وتبدأ تصلي نعم da ovdje eh, jednu stvar shvatimo dobro. Svaka žena zna svoj period uobičajeni koji može nekada i osivirati, pa može da ona može da se eh, dan ide naprijed ili nazad, tako da ne treba sada da svaki dan kad žena ima uobičajeno pet, pa bude šest i nek ne misli odmah da je to istihaza. Neka pričeka da vidi da nije to šest samo, pa da je sve hajz. Međutim, ako to potre ili ako to može da razlikuje po krvi, po intenzitetu isticanja, po boji i tako dalje, po, po, po mirisu koji, koji zaudara iz toga, jer krv menstruacije ima neugodan miris, dok istihaza je, što se tiče toga, blaža mnogo, tada žena počinje kada, kada se uvjeri, pa znamo da se temelji sve na jekinu, kad se uvjeri da je istihaza, bilo po roku, bilo po razlici u krvi, onda počinje se. Može općiti s mužem, može učiti Kur'an, može činiti sve ono što je bilo zabranjeno. Ali se neće kupati, inače se treba posle hajza kupati, neće se kupati sve dok joj ne prestane i isti haza. Ovamo kada se radi samo o hajzu, muž ne smije sa njom općiti dok se ne okupa poslije toga. Međutim, ako se radi o istihazi, ona čini sve i odgađa kupanje dok i to ne prestane. Znači, ne kupa se između hajza i istihazi. S tim da smo rekli da je ta osoba, ta žena, sahibi uzor. Ne može se abdestiti sada i čuva do jaci i abdest. Ne, ne, ne svaki namaski vre, namasko vrijeme čistit će mjesto gdje, gdje izlazi i staviti na to vatu koja neće dati odcanje dalje od toga i obnavljaće namaz, abdest za svaki namaz i to onda kad nastupi namasko vrijeme. To je ostalom slučaj sa sahivom uzorom koji je sada na redu. Na koli sahiv uzor? Da. To negdje der se nekom mjestu ovako koji ima mekteb uz da koji ima oni čionica uz mesečit. Ovo mišljenje da žena može, može učiti Kur'an dok je u hajzu zbog toga što poznaje dobar dio Kur'ana pa se boji da ga neće zaboraviti. Podržava jedan dio u Leme, a drugi ga ne, ne odobrava. Na primjer, od današnjih mučtehira, šejh Husejmin kaže, ući će. A šejh Ibn Baz kaže, ne. Jer prave razliku ovi koji odobravaju, prave razliku između džunupa, jer džunup je kratak period. Kratak period. Saha dva i okupat se. Tako da u tom nema potrebe. A hajz, i nifas jel traju duže pa zbog toga لكن Ali uzimati Kur'an i, i, i, i, i žena koja je u hajzu uzimati Kur'an ne. Nego učiti iz svoje svijesti. لكن Obnavljati znači. المترجم يمسكه لأنه في كلام في مثلا ترجمة وفي بعد هذا في كلام ثاني منكر في نهاية الكتاب To nije samo tekst arapski, prevod, zatim prevod uz koji imaju neke, neke napomene, neka objašnjenja ili tefsir ili dodaci, izlazi iz uobičajenog značenja Kur'an, mushaf. Mushaf je samo ovo, samo stranice arapskog teksta Kur'ana. A sve što je prevedeno, to više nije prevod Kur'ana, nego je to hvatanje značenja Kur'ana i ona spada prije u tefsir nego u mushaf tako da će ovo uzimati i druge knjige tefsira ili druge uđbenike u kojima ima ajeta imao neki uzor kao što je nemogućnost držanja mokraće nekontrolisan izlazak vjetra ili istihazu da bi bio čist za namaz mora ispuniti sljedeće uvjete prvo oprati mokraću ili krv nakon nastupanja namaskog vremena. Drugo, zaštiti se krpom koja će spriječiti odljevanje krvi ili zamotati polni organ nečim što će spriječiti izlazak mokraće. Tri, kad nastupi namasko vrijeme uzeti abdest za dotični namaz, a potom ne obraćati pažnju hoće li nešto isteći ili se ispustiti. Četiri, s jednim abdestom može se klanjati samo jedan farz namaz i više sunneta. Ako se desi da bude između dva pojavljivanja mokreće ili krvi toliko vremena da se može očistiti, uzeti abdest i obaviti namaz, onda je sahib uzur dužan u tom vremenu se očistiti i klanjati. Danas ulazimo oko Bogda u novi ibadet, a to je namaz. Ha? ايه نقرأ كل من بداية Namaz je posebna vrsta ibadeta koji počinje tekbirom, a završava se selamom. Riječ salat jezički znači dovu. Namaz je stup vjere i prvi ibadet kojim je Allah obavezao svoje robove. U početku je bilo propisano po dva rekiata, da bi tokom mirađa uzvišeni Allah u direktnom obraćanju svom poslaniku sallallahu alaihi wasallam propisao pet namaza. Svi muslimani su saglasni da onaj ko ostavlja namaz zanijekavši obaveznost postaje nevjernik. Međutim, ko priznaje njegovu obaveznost, ali ga izostavi zbog zauzetosti ili ljenosti, prema mišljenju većine učenjaka ne prestaje biti vjernik, ali postaje veliki griješnik i dužan je da se pokaje. Neki ashabi kao i dio kasnijih učenjaka smatraju da prestaje time biti musliman, da prestaje biti musliman onaj ko namjerno izostavi namaz tako da prođe cjelokupno namasko vrijeme, a on ga ne obavi. I ovo je ispravno mišljenje. I ovo je ispravno mišljenje, dokazi su na njegovoj strani. Namaz kojim, kojim nam je uzvišen, kojim nas je uzvišeni Allah zadužio, sastoji se od pet namaza u toku dana i noći, i to u tačno određeno vrijeme. Uzvišeni Allah kaže, vjernicima je propisano da u određeno vrijeme namaz obavljaju. namaska vremena u Kur'anu se spominju namaska vremena tako uzvišeni Allah kaže i obavljaj namaz početkom i krajem dana i u prvim časovima noći sabah podne i kindija namaz su na početku u sredini i pri kraju dana dok su akšam i jacija u prvim časovima noći uzvišeni Allah je također rekao obavljaj propisane namaze kad sunce s polovine neba krene pa do noćne tmine i namaz u zoru, jer namazu u zori mnogi prisustuju. U ovom ajetu se prvenstveno upozorava na vrijeme podne namaza, ali isto tako i na ostale propisane namaze. Vrijeme podne Vrijeme podne namaza počinje kad sunce pređe polovinu neba i traje dok se sjenka nekog predmeta ne poveća za jednu svoju dužinu. Sunnet je da se za vrijeme velikih vrućina podne namaz odgodi do jedne trećine njegovog vremena. Drugo vrijeme i kindije namaza. Počinje istekom podneskog vremena. Mekruh je odgađati i kindiju dok sunce ne požuti, približi se zapadu. I kindija je prema mišljenju većine mu fesira srednji namaz koje Kur'an spominje u ajatu. Redovno namaz obavljajte, naročito onaj srednji i pred Allahom ponizno stojite. Tri, vrijeme akšama. Vrijeme akšama namaza počinje od zalaska sunca i traje do nestanka rumenila na zapadu. Četiri, tada počinje vrijeme jacije i traje sve do pola noći, a neki kažu da je jacija, jaciju dozvoljeno klanjati sve do zore. U tom smislu muslim prenosi od kataleta da je alaihissalatu wasalam rekao u spavanju nema grijeha, nego je počinio grijeh onaj ko ne obavi namaz prije nego što nastupi vrijeme sljedećeg namaza. Mekruh je spavati prije ili pričati nešto poslije jacije namaza. Pet vrijeme sabaha namaza. Počinje od pojave prave zore i traje do izlaska sunca. Mustahab je malo požuriti obavljanjem sabaha, sabaha namaza, tako da se klanja prije razdanjivanja. Ovo su vremena u kojima se moraju obavljati namazi, uz napomenu da se onaj ko stigne klanjati jedan rekiat, prije izlaska namaskog vremena, da je onaj ko stigne klanjati jedan rekiat prije izlaska namaskog vremena, stigao klanjati i propisani namaz. Kad govorimo o namaskim vremenima, spomenut ćemo klanjanje jacije u Bosni, koju zovu travničkom ili staro travničkom jacijom, a to je klanjanje jacije prije nastupa vremena. Taj namaz ne ima pri sebi jednog šarta, a to je da nastupi namasko vrijeme, odnosno se klanja u namaskom vremenu. Onaj ko klanja prije namaskog vremena je isti onaj koji se omrsi prije isteka vremena u kome treba još da poslije, znači prije nastupanja iftara. الأصل أنها تصلى في بداية وقتها ورد يجوز الإسفار بها ولكن الأصل والصلاة إلى وقتها أما في مذهب أبي حنيفة يصلوها في وقتها وقت السفر اللي هو وقت بداية طلوع النهار هذا فالأرجح في هذه المسألة أن يصلى في وقتها Kod sabaha također bolje je ovdje smo kazali da je bolje požuriti, to jeste prva njegovog vremena obaviti, U hanefijskom mezhebu se čeka da malo se zabijeli, da se primakne svitanju. Međutim, a kad se, kad se desi razumlaženje kod učenjaka, onda se traži gdje je dokaz. I dokaz je, i ovdje smo ga mi spomenuli, na stranu ovog mišljenja kojeg smo naveli ovdje. أي فضيلة في الصلاة لم يختلفوا في أن الأذان في وقت كذا هنا يؤخر الأذان أيضا يعني يؤخر الأذان والصلاة هذا أمر عجيب čak da se različite oko toga kada je vrijednije kada je vrijednije klanjati ne razilazi se oko toga kada će se oglasiti jezanom sabasko vrijeme a ovdje je poznato da se i ezan ostavlja do tog to najmanje vrijeme koje je dovoljno da se da bi se što kasnije budili 20 minuta, pola sata do, do, do, do svanjivanja, do dana do izlaska sunca حتى الذي يريد أن يصوم يا إخوة مفروض أن يمسك على الأذان فصعب جدا أن يمسك على هذا الأذان الأصل أن يمسك على بداية الوقت Osnova je da onaj ko posti jede sve dok ne čuje ezan za sabah. Pa tako se izgubio i ovaj osnov, jer kada bi se po ovim ezanima ostavljalo, ostavljalo jelo, onda bi se jelo kad se ne smije jesti. حتى الآن ما وجدت في البوسنة مسجد إلا مساجد المجاهدين التي تصلى يؤذن في وقتها صلاة الفجر. Osim mesčida u kojima klanjamo mi, u Bosni ne ima mesčida da ga vodi bogobojazan čovjek pa da se ovim propisima stara da obavlja sve ove vaktove kako smo kazali. Jaciju isto tako najljepše je odgađati da bude ona znači zadnja da ne bi poslije nje pričali najbolje čak do ponoći odgoditi. Međutim, odgađa je imam i odgađa se sa džematom. Neispravno je onda čovjeku da kaže zbog tog fadilata ja ću izostaviti džemat, pa džemat klanja kad, kad, jest, kad počinje prvo vrijeme, a da mi kažemo mi ćemo u ponoć. Nije tada jer ćemo tada ostaviti još veći fadilat, a to je e, džemat, pa ako ćemo, ako ćemo ovaj, odgađati, onda to odgađa imam imamo da smo u džemat saf. Ko prespava neki namaz ili ga zaboravi, klanjaće ga kad se sjeti, odnosno kad se probudi. Meku, meku je klanjati na file namaz u sljedećim slučajevima. Nakon klanjanja sabah namaza pa sve do izlaska sunca. Od početka rađanja sunca pa dok sunce ne oskoči u visini jednog koplja. Kad je sunce na sredini neba, od klanjanja i kindije namaza pa do zalaska sunca. U pometnim vremenima s izuzetkom mogu se obaviti namazi koji imaju određeni povod, kao što su tehijatul mesjid, znači povod mu ulazak u, nama, u, u, u džamiju, namaz poslije tavafa ili namaz poslije abdesta. Ovo je mišljenje šafije i mišljenje mu je snažno. Kad se prouči kamet, za nastupajući farz namaz, mekruh je baviti se dobrovoljnim namazom. يعني يا إخوة قيمة الصلاة وأنت بتصلي ركعتين سنة إذا أوشكت أنك تنتهي منهم خلاص تنتهي لكن لو كنت في البداية تخرج من الصلاة وإذا أردت أن تخرج فلا تسلم تخرج فقط منه Nekad se obavi i kameti ljudi klanjaju fard, a neko je još da na fili još klanja sunnet. ne smije dozvoliti da mu išta prođe od toga farda zbog, zbog njegovog bavljenja na filom. Ako ti, ako ti je ostalo neznatno i zna da će safanje, poravnavanje safonja, safova uzeti vremena, onda završi ta jedan, jedan rekiat ili dio rekiata što ti je ostalo. Međutim, ako si tek na početku namaza, a oni već ulaze u namaz, onda izađi, ostavi, ostavi tu na filu, i stupi u fard i ne treba tome predavanje salama ni na desnu, ni na lijevu, nego samo ostaviš namaz, napustiš. Ezan i kamet. Ezan spada u potvrđene sunnete, znači mendube. To je oglašavanje početka namaskog vremena posebnim riječima. Njime se poziva na namaz i u džemat i on predstavlja jedno od obilježja islama. Sunnet ga je proučiti, makar čovjek i sam klanjao, pa čak i za prošle namaze kada bi naklanjavao. Ezan je propisan prve godine po hijđri. Povod njegovog propisivanja bio je, bilo je okupljanje muslimana na zajednički namaz. Oni su bili u nedovnici kad treba da dođu s obzirom da ih niko nije pozivao. Jednog dana o tome je započeo razgovor pa su neki rekli uzmite zvono poput kršćana dok su drugi rekli uzmite trugu poput jevreja Hazreti Omer je predložio da nek, neko poziva na namaz i njegovo mišljenje je odobreno, pa je Muhammed sallallahu alaihi wasallam naredio Abdullahu ibn Zejdu da poziva na namaz učenjem ezana. Riječ, e, riječ je i kameta u obliku u kom se i danas uče, uzete su iz sna kojeg su sanjali Abdullah ibn Zejd i Omer ibn Khattab. Ezan ima 15 rečenica, četiri puta prvi tekbir, ostale rečenice po dva puta, i la ilaha illallah jedan put. Prema tome ezan glasi Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ešhedu la ilaha, ešhedu la ilaha, ešhedu Muhammed Rasulullah, ešhedu Muhammed Rasulullah, ala salah, ala salah, ala falah, ala falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. نبه على خطأ عندكم في البوسنة هنا تقول الله أكبر الله أكبر هذا خطأ خطأ في كو في كثير جدا من مساجد البوسنة هكذا. Jedna greška pri učenju jezana kod mu je zina da govore spojeno Allahu akbar, Allahu akbar. Ako se spaja onda je Allahu akbar, Allahu akbar. Uzima se uzima se damma na r, akbaru, Allahu akbaru. Sad kad ćemo na drugo Allah, ovo Allah ide se od onoga r odma akbaru, Allahu akbar. Jer ovdje prelaz nam za Mi je greška greška تمام الله أكبر الله أكبر تمام عندي الله أكبر الله أكبر تمام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Reci ti. Grešku. Grešku. Reci, brate. Ma kaki? moj je Allahu akbar, Allah. Što je ovo? Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, ru. Ko vam, ko vam ovaj, posle ikindije drži halke? Danas objasnite, braćo, o čemu se radi. Jest, na teđvidu, na teđvidu. Napišite. Hemzatul vasl. Isto kao je minallah. Fillah. i kamet ima 11 rečenica, po dva puta prvi i posljednji tekbir i rečenica kad kamet is salah, a ostale po jedan put. لا ما فيه لو ترتبوا الإقامة عندهم الحسنى صحيحة جدا ما فيها خطأ zapišite ovdje da je ispravan da je ispravna i druga forma i kameta znači i kamet onaj koji je kod nas po četiri puta Allahu akbar po dva puta šehadu la ilaha illallah rasulullah taj način i kameta su zabilježili bilježioci sunena يعني لا ننكر على الذي يقيم بهذه أو بهذه Znači, nećemo koriti nikoga da li ovako ili onako čini i kamet, jer jedan i drugi ima potvrdu. Jedan i drugi je zasnovan na hadisu. Sunnet je da mu jezin riječi šehadeta izgovori dva puta u sebi prije nego što ih izgovori na glas. هذه مش موجودة في البوسنة خالص Ajde, tebe lično priznanje šehadeta bude preteča tvome glasnom, ne da kažeš na glas da si svjedok, a nisi kado svoju dušu da si svjedok. Znači da bi bilo iskreno ovo, da prizoveš prvo dušu da ona posvjedoči. Pa onda na glas. Ne da to bude profesija i govoriš, svjedočiš tim ljudima, a možda srce odsutno. Prilikom sama skupi sam da se postije riječi Hayya al falah, dva puta izgovori As-salatu hajru minan naum. Mustahab je onome ko uči jezan da ponavlja ono što govori mu jezin. Mustahab je onome ko čuje ezan da ponavlja ono što govori mu jezin, osim posle riječi Hayya ala salah i hayya ala falah, kad treba reći la havla wala kuvvete illa billah. Isto to treba činiti prilikom slušanja i kameta. Isto to treba činiti prilikom slušanja i kameta, osim posle riječi kad kameti salah, kad treba reći qameha Allahu wa adameha qameha Allahu wa adameha hadis da'i prema tome nije potvrda da se po njemu radi te u sveskama السنة عمل أذانين بالدرجة الأذان الأول يكون قبل دخول الوقت بحوالي Sunnet je za sabah proučiti dva ezana. Sunnet je za sabah proučiti dva ezana. بس دي ما عملناش السنة دي عندنا هنا يعني. حتى لا يتلخبط الجيران من المسلمين Prvi prije nastupanja vremena. فيستيقظ الناس ومن يريد أن يصوم فليتصحر I on služi za buđenje ljudi. Svrha mu je buđenje ljudi. فيكون فيه الصلاة خير من النوم أما الآخر يكون بخير وقت وليس فيه صلاة I u njemu se u njemu se uči salatu hajru minan naum. A što se tiče drugog, kad nastupi vrijeme onda se uči uhodan je ovaj ezan obični mi da ovaj sunnet još nismo primijenili bojeći se da, da napravimo zabunu muslimanima okolo bojimo se da ne bi oni klanjali onda po tom ezanu dok malo ko voda sredinama zaživi više znanja o tome, kad ljudi ne budu sve slijepo prihvaćali, nego budu uzmali dokaze, onda i ne možeš zavesti ovako dok što god zla uradiš slijedit ćete, a što god dobro uradiš nećete slijediti. Nakon je za nas sunete proučiti sljedeću dovu. Allahumma rabba hazihi da'vati tamme, wassalati l'ka'ime, ati muhammedan l'vasilata wal fadilata, وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد فاتحة إما الفاتحة آه، فادتي دائما فاتحة Sunnet da onaj koji uči ezan i kamet bude pod abdestom, zatim ih uči stojeći, okrenuši se prema kibli, s tim što će se pri izgovaranju riječi hayya ala salah okrenuti glavom i grudima na desnu stranu, a pri izgovaranju riječi hayya ala falah na lijevu stranu. prste će staviti u uši, ezan će učiti polako, a i kamet brže. Znači kada ovo na haja ala sala okreće se desno, a haja ala falah lijevo, stopala su mu stabilna. Stoje kako je samo, okreće glavu i grudi. Haja ala sala, tako haja ala falah. Ezan se uči na početku namaskog vremena, prije sabahsku ezana lijepo bi bilo proučiti dodatni ezan. Propisani ezan za džumu je onaj pred hutbu, a ezan prije toga nije bio u praksi Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, već ga je uveo Hazreti Osman u doba svoga hilafeta radi upozorenja ljudi za džumu namaz. I učen je, učen je na čarši, učen je na ulici, nije učen u mesđidu. Na taj način je pozivao, mjesto da kaže, hajte, danas je džuma, proći bi jezan na dok smo stigli ko uđe u džamiju nakon što je obavljen namaz ako hoće može u sebi proučiti jezan i kamet ali je jezan džemata dovoljan za one koji dođu poslije džemata imamo dole lijepu fusnotu treba ostaviti dovoljno vremena između ezana i kameta kako bi oni koji čuju ezan prispjeli u džemat nakon što se pripreme, to jest nakon što obave nuždu i abdeste se o tome, postoje dokazi u privajetima od ashaba da bi prispi na prvi reke, a, tek kad bi čudni ezan počne bi da obavljaju nuždu, malo ili veliku koja im smeta i abdeste se. Ovdje ćemo, eh, samahli, odipu eh, na šeji. Vi znate, braćo, da kod nas, jeste li čuli jezan, ne vrijedi vam ić. Jeste li čuli jezan? Ne vrijedi vam ić. Morate vi biti prije nego hođa od ključa. Ako ste čuli jezan, to je već splavljene e, namaz, nema od toga ništa. Što znači da je jezan u tom slučaju bez svrhe. Nema svrhe. On je onda adet. Nije nešto što treba da ima svrhu i da funkcioniše. Funkcija mu je da ljude pozove. Ti kopaš ezan. I ti znaš da će te čekat. Ti znaš da sad svi ljudi idu. Prema tome i tebe samog to vodi. Ali ako znaš da je to već gotovo i da si ti trebao već tamo biti, a nisi što je ne zeznu, ne, ne vrijedi se ni ovaj, ništa pokušavati, gotovo je. To je što se tiče ovoga. Što se tiče drugog, novotarije uništiše namaz i odvratiše ljude od namaza. Imao sam prilike u, no, u noćima, ljetnim noćima, da gledam kako izgleda jacija namaz. I sad gledam koliko bi po sunnetu bila lakša i prihvatljivija i bojati je se i, mislim, realno očekivati da niko kome je objasniš akidu i važnost namaza ne bi s Božijom pomoći ostavljao namaz. Ne bi s Božijom pomoći. Međutim, onaj namaz da moraš ti gravit pa doći prije, pa klanjati četiri, a nije četiri, ne ima ih nigdje četiri, nego dva, pa čekat, subhana rabbi ka rabbi lizati, ama jesi pa onda uh, fard, alhamdulillah, poslije farda zajedničko zikrenje, pa poslije njega sunnet, pa poslije njega vitr, pa poslije njega nije zajedničko, sad tek dolazi, moraš čekat, jer nije, nisi aminovo, ne mereš izaći nikad koliko taj čovjek koliko je taj čovjek momak taj umoran jel koji hoće da spava a hoće da obavi zajednički koliko mora čekat a sve to hladno zar nije lakše čekati kamet otić jer u hadisima u kojima se poziva misli se hadis gdje kaže kada čujete poziv krenite smirno ne žurte misli se na ikamet jer tebi je Ezan rekao šta za nemasko vrijeme ti sunat klanjati gdje je u kući. A pa ne smije da ako dođeš prije da klanjaš tahijatul mesjid ili šta ja. Ali je osnova da ti ideš na što? U džamiju. Na fard. Završio fard. Nema više ništa. Nema više ništa. Idemo. Zikrimo usput. Vraćamo se. Prije nego, nego postelja bude namještena, klanjamo sunnet. Klanjamo vitr tada ili ćemo ga ostaviti za ujutru, jer taj će nam vitar ko Bog da brinući se o njemu, obezbijeti sabah. A mi ako namirimo vetr, onda će doći, jel možda će doći u pitanje sabah. Bilo bi nam olakšano koliko god hoćete. A ovako ga čovjek mora čekati vitre. Ja se nekad nađem u tim džematima gdje je tako. Ja, hvala Bogu, ne čekam, ali se pitam ovaj momak, subhanallah, kad bi ja morao se čekat, Allah je dosadilo. I onda nije čudo što se više i ne ide namaza, nego ide samo onaj koji je se okanio od kad zna da će samo ahiret ga čeka samo ga čekaju vrata kabra i on ide jadniji kad bi bilo do sabaha notar je prije zanu notarije vi trebamo znati jedno pravilo da notarije nikada se ne zaokruže nego se stalno izmišljaju i nove će generacije ako ne budu u nešto će izmišljati tako da ovdje nisu spomenute sve i ljudi mogu izmisliti nove ovdje kaže od stvari koje nisu od sunneta, a vjerovatno i jel, autor do njega došle. Prvo, dodavanje tekstu ezana se jedina kod izgovora ešhedu enne Muhammeda Rasulullah. Vjerovatno tamo gdje je on u Indiji, ovo je e, šejh iz Indije, Alim ovaj, ešhedu enne se jedina Muhammeda Rasulullah. Vjerovatno je to to. Ima, ima ljudi koji u spominjanju tešehuda tešehuda ili izgovaranje šehadeta dodaj ovo Allahumma salli ala Muhammad ala sayyidi ala nabi ala wa mawlana da ne govorimo ovdje šiitsku ovdje je zgodno spomenuti njihovu novotariju gdje dodaju znanu čitavom da se došlo da je Ali ja valijullah ako je Ali ja valijullah ako je Ali ja valijullah u što mi ne sumnjamo, onda je Abu Bekr valijullah. Pa ostavljanje Abu Bekra ide, ali mora da je nešto, a, neki tasub, neka privrženost paganska. Zašto ostaviti i govorit Emirul Mu'minin, čuli ste ga, Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib. Pa nije Emirul Mu'minin Abu Bekr. Drugo, što se tiče pjevanja prije zanju i zanošenja dodajući harf ili dužinu osnova je braća da se ne daje na dužini više nego može u, u teđvidu da postoji dužina to je šest dužina najviše a ja sam slušao ove zane gori na Mehuriću kada jedan uči 19 moreš dužina glasno izgovaranje salata i selama poslije jezana. Vidite, ovdje je poslije jezana, a kod nas je prije. Kod, no, no, kom? kod nas ima negdje prije. Da ne govorimo da u tome sala, salavatu ima širk. Mi smo u Maglaju, u Mesčidu, pušta se na kasetu salavat od Senada Podojka gdje ima وَسَنَدَنَا وَمَوْلَنَا وَسَنَدَنَا je ovo je nije svojstvo ni jednom od ljudi jer sened je podrška podrška a podrška je samo Allah tabaraka wa mi ne pobjeđujemo Muhammedom niti se oskrbljujemo Muhammedom niti bivamo upućeni Muhammedom nego sve to niti nam je hasb dovoljan Muhammed, nego nam je sve to Allah tabaraka wa ta'ala. Nažalost, neki od ovih novotarija uđu bezazleno, a onda i ne možeš skorijent, treba krv prolijevat. I dođe mržnja do mu'mina. A kad uđu, bezazleno, niko im se ne buni. Uđu, uđu. Pa jedan hođa ima običaj poslije El Fatiha, Allah, drugi ne ima i niko to ne spori tako hoće bujru. A pa kad se jedno ustanovi, onda treba savlje poteza da bi se to suzbilo. Šartovi ispravnosti namaza, uvjeti za valjanost namaza, uvjeti za valjanost namaza bez kojih bi namaz bio neispravan su sljedeći Ovo, ovo braćo podvucite bez koji bi namaz bio bezispravan, bez, neispravan. Znači, kada bi se izostavio jedan od njih, namaz je bio, ne bi bio valjan. Prvi, svijest da je nastupilo namasko vrijeme, makar se radilo i o pretežnom mišljenju ili izvješću pouzdane osobe. Drugo, uzimanje abljesta, a ako je potrebno i kupanje. Tri, čistoća tijela, odjeće i mjesta na kome će se klanjati, mora biti zadovoljena. Ko nije u mogućnosti nikako odstraniti nečistoću, klanjaće u nečistoj odjeći i neće obavljati, obnavljati na taj namaz. Četiri, propisno odjevanje za obavljanje namaza za muškarce, uvodno pokrivanje tijela od tupka do koljena i pokrivanja, dole ćemo, ja mislim, imam pusnoti, za ženu pokrivanje cijelog tijela osim lica i ruku do šaka, jedan, Ovdje se misli na stidna mjesta u namazu koja su različita od stidnih mjesta uopšte i kod muškarca i kod žene. Tako je žena uopšte sva stidna i treba se za, sva zastrti. A pri namazu je treba otkriti lice i šake ako je, dobro, tamo ovdje trebamo dodati. Aha, dobro. Stidno mjesto je kod muška, e, muškarca je dio od pupka do koljena uopšte, a u namazu treba pokriti i ramena koja spadaju u stidna mjesta u namazu. Odjeća ne smije biti prozirna u toj mjeri da otkriva da li je boja kože bijela i crna, da se vidi koža kroz nju. Dozvoljeno je klanjati u jednoj haljinki, ali je bolje da na tijelu bude, budu dvije odjeće ili više njih i da to bude najbolja odjeća koja se ima. Mekruh je klanjati samo sa donjom odjećom bez ogrtača ili klanjati u tijesnoj odjeći koja ocrtava sramotna mjesta ili klanjati u otetoj odjeći. Ne smeta da čovjek klanja gologlav, nema ni jednog dokaza da je vrijednije e, pokriti glavu u namazu, izuzev onog što se razumije iz riječi uzvišenog, lijepo se obucite kada namaz obavljate. Pet, okrenite se prema kribli Onaj ko vidi kravu dužen je da se prema njoj okrene, onaj ko nije u mogućnosti da je vidi, dužen da se okrene u njenom pravcu. Jedino je dozirano da putnik u toku na file namaza bude okrenut u pravcu prema kojem ide njegova jahalica. Onaj koji je u strahu ili je na neki drugi način prisiljen, bolestan ili slično, pa se ne može okrenuti prema kibli, može se okrenuti i mimo kibli. Je li ovdje, ovo do sad jasno? Ima li pitanje neko ovdje? I Aleksa. سهل يعني أمر سهل أمر سهل جدا يعني أمر أنا صليت الطائرة كان معايا القبلة برضه فاهمة كده بقدر المستطاع يعني وذهبت في مكان خارج وصليت فيه قائم والسجود عادي جدا يعني إن لم تستطع تصلي في مكانك على الكرسي U avionu se može normalno klanjati. I šejh ima navodi slučaj svoj gdje je klanjao namaz, ti si putnik, jel, klanjat ćeš kratko, skraćeno. Klanjao je, uzeo, imao, jel, pravac koji pokazuje kiblu i okrenuo se na mjestu gdje se može okrenuti gdje god hoćeš u avionu i klanjao e, stojeći normalno izvan sjedišta. Međutim, ako ovaj, se bojiš da neće biti kakvi drmanja pa hoćeš da si u sjedištu, možeš i to da vidjeti gdje je kibla i okrenuti se, možeš ti sjediti ovako, možeš ovako, možeš pričati s čovjekom, možeš gledati na stranu pa se pomjeriti prema kibli i klanjati u, u stolici. في أي مكان تجد فيه الماء يا أخي إلا في الصحراء إن لم تجد ماء تتيمم Gdje god ideš, naći ćeš ili vode ili zemlje. A, a? Nego, kod kuća, brate, ima, ima, znači, U autobusu, ovaj, jeste u sneg, ali لمن في البنكر u مثلا autobusu nećeš gubiti abdest, ti trebaš ući u njega sa abdestom. لا بالنسبة لل... في الثلج واحنا في البنكر مثلا في الجبهة Aha. ممكن ي- يتيمم داخل الخط Ja, ja. Kad je zima, recimo, neko je neko spomenuo liniju, nije. Možeš unutra, u rovu, jer u rovu je od loženja vatre, od ne znam čega, suha zemlja ima prašine. Ovdje za naš slučaj se tiče svjetla. Prije za koliko treba ostati da malo to objasniti. To sa 20 minuta i اه tako. دبر دي نيسم اسم زبرة اسمعوا يا إخوة الموضوع ده هام جدا صلاة الفجر في البوسنة وفي العالم كله القاعدة المعمول بها حتى الأذن Ovo smo zaboravili reći kad smo govorili o namaskim vaktovima. Određivanje početka zore, nastupanja zore ili tog sabahskog vakta u čitavom svijetu nije precizno. Jer hadis govori kako treba biti, a ovdje se proračunava oko kretanja sunca, daljine sunca od horizonta i tako dalje. Jer postoji lažna zora i prava zora. Što se tiče ovih što pišu ovih takvima, u njima je nastupanje lažne zore. Ja mislim da je ovam spomenuta stvarna zora. المهم يا إخوة فبننتظر للاحتياط حوالي 20 دقيقة أو نصف ساعة Pošto mi nismo sigurni da je to nastupanje lažne zore tamo navedeno u, u takvimu, da je to pravi vakat, znači prava zora, šta onda radimo? Nije, nije sabarsko vrijeme da ki jedna, jedna minuta pa da... Nego ima vremena sad odgori, zato odgađamo zavisno od da li je ljeto ili zima, kad je taj period duži, pa od pola sahata do četvrtine sahata odgađamo. To je rezerva koju uzimamo. Ali nismo sigurni da je to i naši 20 ili pola sahata ili 15 minuta tačno, pa da bi mogli sada do tada odgoditi recimo sehur, bojimo se da nismo precizni. Zato što tiče hura, ostavljamo rezervu da s početkom ove lažne zore ostavljamo jedini. Ali za namaz bojeći se da ga nećemo obaviti sa tamo kod njih naznačenim vremenom, a to je vrijeme lažne zore. Bojimo se da ćemo ga tad obaviti, a neće biti. A namaz obavljen u, u, vrijeme koje nije njegovo, nema jednog šarta nastupa namaskog vremena. Zato za namaz odgađamo da bi izbjegli sumnju. Znači to je rezerva. A za post, bojeći se da, ni, da nismo precizno odredili. Tako isto i za vitr namaz i za noćni namaz treba to obaviti prije, a ne ostaviti do ezana, jer mi znamo da ezan ostajamo iza ovog vremena naznačenog u takvimu. Je li jasno ovo? Precizno. Ja, ali, ali već, ja sam se čekao, da neće li se nešto lakše pojaviti, a ono, جزاك الله خير على حرص التعليم je li ti ovo malo jasnije sada? إذا بدعي له عشان يكون متشجع ورجل أيضا يعني تقول في إخوة معينين يعلنون الأذان لكن حتى الآن ما استطعت أن أجد واحد يستطيع Nas isto se o tome ne, ne vodi krajnja briga. Trebalo bi da mu jezin bude š- čovjek stalan ili par ljudi stalni. ali pošto ljudi ode sad ovaj, ovaj, ovaj se izgubi ovaj promjene mjesto, ne možemo imati stalnog, tako da može se desiti kod nas da, da dođe čovjek koji... Lijep i, i prodoran glas, da bude zvonak glas i da isto tako bude lijep glas. ne Da pretvoriti to u, da se sad samo gleda glas, da se pretvori u pjesmu se gleda samo melodičnost. Ana su pravila teđvida kuranskog. I ne smije dužina ni jedna preći šest dužina. Šta li nije od koga da ima neki hikmet ili neka fajda? Kao što obično eh, učenjaci eh, rade o tome, recimo, Ibn Kajim al-đauzije spominje za mnoge stvari, recimo, hikmet, fajdu i tako, nismo ovdje ništa ovaj, pročitali od učenjaka. Jesi nešto? Nema ništa. Odgovor. خذوا معنا Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Danas ćemo, ako Bog da, upoznati namaz po sunnetu. وقبل أن نبدأ فيه طبعا أريد أن أفهمكم يعني المقدمة له. Između nas i našega ibadeta, našega namaza je hadis poslanikov sallallahu alaihi wasallam koji od nas traži da klanjamo kako je klanjao poslanik. Pa kaže Resul alaihi sallatu wasalam klanjajte kako mene vidite da klanjam. Ovo je nam je presudilo. tako da kada je u pitanju namaz gledamo kako je klanjao namaz Resulullah alaihi salatu wasalam pozivanje da se u klanjanju namaza ostave novotarije ili da se slijedi rađih mišljenje, ispravnije mišljenje i da se klanja onako kako i zašto imaju čvrsti ili čvrši dokazi od onih ako za drugo postoje također u Bosni je izazvalo velike e, polemike i naišlo na nerazumijevanje. Razlog tome je odvojenost Bosne od čitavog svijeta po pitanju vjere, to jeste nepraćenje onoga što se odvija u islamskom svijetu. Pa tako i oni koji se tamo školuju i dolaze, kao da odu samo prošetati čaršijama tih gradova i uzeti diplomu i vrate se ovamo, niti poziva kitabu, niti poziva sunnetu, nego se samo brine koju će, koji će se čaršiju zaposleti, da bude lijepo njemu i njegovoj hanumi, da bude ugled toj čaršiji i tako dalje. Tako da dava povratak kitabu i sunnetu nakon što je umet bio izolovan i pocijepan mišljenjima koja više nije niko mogao razvrstati po svakom pitanju i svakom mezhebu, postoje knjige i knjige, ne znaju se čovjek, kao što smo na jednoj od knjiga spomenuli možda ovdje, da su riječi imama postale šerijat, a? Je to ovdje napisano? To je bilo stanje sve dok se nisu pojavile daje koje hoće da vrate muslimane na izvore, na ono što smo jučer kazali, u stanje da više niko i ne može zavesti u zavodu stani, šta je to? Odakle ti to? Pa ovdje smo spomenuli, sve ćemo pročitati ako voda, braćo i mami studenti, dostanemo vam zbirku fiskih propisa zasnovan na Kur'anu i dostanim hadisima sa oslovnicama Allahovim riječima. Ako se oko nečega ne slažete, obratite se Allahu i njegovom poslaniku, prez 9. ajed sura Nisa. Ovo je bio put ashaba i onih poslije njih, ljudi, ljudi iz zlatnih generacija kojima je Allah dao mogućnost da osvoje zapad i istok, a da ne dođe do razmimoilaženja, osim u malom broju mesela i to zbog drugačijeg razumijevanja tekstova ili pak zbog neznanja o nekim tekstovima, kad su došli imami četiri mezheba, slijedili su sunnet svojih prethodnika, s tim što su neki od njih bili bliže sunnetu zbog boljeg poznavanja hadisa. Oni su ulagali sav trud da upoznaju ljude s vjerom i zabranjivali su da budu slijedženi od drugih. Govorili su ne ima pravo govoriti niko našim riječima bez poznavanja naših dokaza, znači dokaz je srž. I još su govorili, ako je hadis vjerodostojan, to je naš put, a ako nađete hadis da se suprostavlja našem mišljenju, ostavite naše mišljenje. Zatim su ljudi pošli slijepo slijediti svoje učenjake, a kasnije i neučenjake. Samo se vrate na svoje sredine i vidite kogod šta kaže i svi se pozivaju na kakve, na nekakve ovaj, daje, i hođe i alime, ni sami ne znaju koja su to kategorija, koliko su u ilmu, koliko su u edebu, koliko su u ahlaku, koliko su u vrhu, takvaluku, ništa oni od toga o njima ne znaju, ali ih slijepo slijede, jer su eto oni bili mali kad su oni bili veliki. To je jedini dokaz. Tako možemo vidjeti da svaki džemat ima svoj mezheb kojeg brani po svaku cijenu, uz toga još smatra najvrednijim, pa drži svoga imama za najmudrijeg pravnika – Ovakvim slijepim sljeđenjem mezheba ummet je izgubio hidajet Kur'ana i sunneta. To su ti vjekovi, vjekovi gubljenja i stagniranja. Šarijat su zamijenile riječi šarijatskih pravnika, a riječi šarijatskih pravnika su postale šarijat. Znači, umjesto kala Allah, kala Rasul, kala Šafi, kala Ahmed, kala Abu Hanifa, kala, kala zamijenili su to e, šerijat, a, a postale su one šerijat. I kogod izlazi iz okvira mišljenja šerijatskih pravnika, smatraju ga novotarom ili kažu da donosi neku drugu novu vjeru. Ovakvim slijeđenjem, taklidom i gubljenjem kuranske i sunnetske upute naš umet je upao u velike nedaće i zlo. Tad se probudi nevjernička Evropa i nađe ovo, ovaj razjedinjeni umet slabim i zaostalim. Pa vratimo se Allahove knjizi sunnetu našeg poslanika, sallallahu alaihi sallam, da su nedohule fajera šedina kako su postupali rani pobožni učenjaci istinu je govorio mali kada je rekao ne može biti stvar u ovome umetu u redu osim ako radimo kao što su radili prvaci umeta to jeste neće uspjeti zadnji zadnji dio umeta osim kako je uspio prvi ovdje smo došli da pomognemo vjeru i da pozivamo sa dokazima nije nam cilj osporavati ulemu, a nije nam isto tako cilj udovoljavati strastima našim ili strastima nekog drugog, nego pomoći i obznaniti istinu. Govorit ćemo ako voda o mezhebima sutra ili preko sutra. Aha. I to ćemo govoriti na dersu ahlaka. Trebamo znati da namaz koga klanja bosanski narod nije batel, nije pokvaren, nije odbačen i neispravan, nego u tom namazu ima grešaka. I te razlike u obavljanju namaza koji je zadržan kod naroda ne smije kod nas da izazove neprijateljstvo prema tim ljudima, niti da vodi nejedinstvu, odnosno razmimoilaženju. Na primjer, dizanja ruku u namazu četiri, na četiri mjesta u namazu, to je mustehab, to je mustehab i ako se izostavi, nema čovjek zbog toga grijeha, ali ga mi ne izostavljamo zbog toga što hoćemo da egzistira namaz onakav kakav je i što hoćemo da slijedimo poslanika sallallahu sallam i nagradu zbog potpunog namaza i postignemo nagradu zbog potpunog namaza. Spominjali smo gusul ako treba, spominjali smo uh, abdest i tako dalje. I ostale uh, šartove bez koji neće biti ispravan namaz. Što se tiče samog uh, namaza, ovdje se zove fardovi, zovemo ih isto tako i ruknovi. To su dijelovi namaza ćemo ako da sa njima dodati njima i da dodati njima i mustahabe i objasniti namaz. Tek smo se okrenuli kibli. Prvo dolazi nijet kod svakog ibadeta. Tako i kod namaza prvi je nijet. Za nijet imamo namaz koji klanjamo. Znači ako je akšan, odlučimo srcem da klanjamo akšan. Ako je sabah, nije timo sabah. Nije znači uopšteni ni nije namaz, nego tačno taj namaz. Da smo spomnjali kad smo objašnjavali, nijet, da je nijet ono što razlikuje i ibadet od ibadeta, pa tako razlikuje jači od sabaha, razlikuje podne od sabaha. Kad smo učinili nijet, donijeli znači srce nijet, onda stupamo u s tekbirom Allahu Akbar, pri kome dižemo ruke sprem ušima ili ramenima ili između ušiju. Spuštaje na seđdu, može da bude na koljena, a može da bude i na ruke ovdje, kao i vezanje ili spuštanje poslije. Poznato razmoleženje gdje jedni druge tolerišu, jer nije ništa od toga zbog toga što nešto ima hadisa, drugo nema, nego se radi o shvatanju, razumijevanju hadisa koji kaže nemojte raditi kao deva. Pa jedni kažu deva radi ovako, drugi kažu ne deva radi ovako, jer ne znaju šta će tretirati, jer deva nema ruku, deva ima noge. Pa sad, jedan, jedan drugom odgovaraju istim hadisom, znači radi se o shvatanju hadisa. Ne znam, ne slušam. Ali su mi taj odličnici na rijevi da e, ih Kaj idemo sebi, rekli smo, spuštamo se na koljena ili na ruke, nije bitno. I obavljamo seđu na sedam dijelova tijela. Čelom i nosem to je jedan dio. Dlanovima, dva to je tri, koljenima, pet i vrsto, vr, vrhovima ovaj, nogu, to jeste prstima, odnosno unutrašnjosti prstiju ovim donjim dijelom. Zašto donjim dijelom? Zato što ih podvrćemo pa oni budu na zemlji. I još uspravimo, uspravimo noge i sastavimo, sastavimo stopa. Znači, spomenut ću isto tako da treba ako kanjamo sami da izbacimo laktove se navodi od Rasula sallallahu alaihi wasallam, a sahabi opisuju njegov namaz da je mogla proći ovčica, da je mogla proći mala ovdje kako bi on raširi svoje. Ali ne okrećemo zbog toga što se širimo, ne okrećemo ovako ruke, nego su ruke prema, o, o, ovaj, prsti prema tebi. Na sejdi učimo Subhana Rabbi Rana i ostajemo na lipo koliko treba rekti, vidi. Zatim se vraćamo da obavimo sjedenje između dvije sejde, vi ste naučili tada dovu, sjedimo tako što ćemo sjesti na lijevu nogu, a desnu ćemo uspraviti. Evo neka vidi ko, ko može da vidi. Ajde, gledajte, braće. Kao što sjedimo dvije sejde, tako sjedimo i na prvoj sjednici, na prvom tešehudu u namazima koji imaju dva tešehuda. Ili na jednom jedinom tešehudu namaza koji imaju samo jedan tešehud kao što su namazi od dva rekiata. Ovo ja mislim i objašnjeno u knjigama Fikha, način sjedenja, da se desna noga podvrneme se prsti i ispravi prema kribli, a na lijevu sjedenje. Tako je sjedenje između dvije sećde. Drugu seđdu obavljamo isto tako. Ovdje ćemo isto spomenuti da na ovoj pauzi između dvije sejde treba da se čovjek smiri. Na sejde se opet vraćamo, obavljamo kako je i obavljamo. I kada ustajemo na drugi rekat, mustahab je napraviti pauzu. Da li je pauza uvijek, da li pauza ne treba jer je, jer je slaba obaveza, ili po potrebi, ovdje su mišljenja različita. Pa jedni kažu treba uvijek, Jedni kažu poslanik je to učinio kada je imao za njom potrebu, jedni kažu nije to tolika obaveza i ne smeta ako je zanemarimo. Znači, kad obavimo drugu sredinu, a se dižemo na prvi rekat, možemo odma, a možemo i da malo sjedemo pa ustanemo, Allah najbolje zna, možda je u tome najispravnije mišljenje da čovjek ostane kad zatim ima potrebu ne znam kada je malo bolesni ili kada malo ostari u godinama i ustajemo na drugi rekat i odmah vežemo ruke i učimo što učimo i ponovo obavljamo نسيت شيئا التشهد الأخير نقول أنه التشهد الأول كيف يقوم Rekli smo, braćo, da kao što sjedimo između dvije seđde, tako isto sjedimo na prvom tešehudu. Tako sjedimo na prvom tešehudu. Šta je tešehud? Tešehud je sjedenje na kom učimo etahijatu. Kad je ono? Ono je poslije dva rekiata, odnosno na drugom rekiatu. Kad ustajemo sa drugog na treći rekiat, dižemo ruke i ono je mustahab. I ono je od mustahab dizanja ruku. Kad ulaz, ustajemo na treći rekat. Kad obavimo treći i četvrti, obavljamo i kao i ostale što se tiče rukua, vraćanja sa rukua, seđde, vraćanja sa seđde i tako dalje. Sad zadnje sjedenje. Zadnje sjedenje ne biva kao prvo, odnosno obavljanje drugog tešehuda nije kao prvo. Prvo zbog onoga što se uči, jer se ovdje sada uči do kraja, a tamo se uči tešehu dešanu la ilaha illa ili se dodaju salavati ima jedno, jedan i drugi stav izgrađen na dokazima i zadnji tešehud sjedenje na njemu je braćo tako što ćemo sada desna ostaje kakva jeste, jeste samo na lijevu ne sjedamo nego je izbacujemo ispod podkoljenice desne. Sjedite, sjedite. Pokušajte vi svi, ja ću vam objasniti. Vi znate kakav je inače, inače teš, eh, tešehud prvi, kako se na njemu sjedite? Što se tiče ovoga, desna vam je noga ista.